Debes Tēvs, mēs lūdzam, lai palīdz mums šajā brīdī, Dievs. Palīdz, lai mēs varam redzēt garīgas patiesības no Tava vārdu. Dievs atver mūsu acis, mūsu sirdis, mūsu ausis, Dievs. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Lūdzu, sēdēties. Dažas labas dziesmas. Kad bija pēdējā reize, kad tu pavadīji laiku vienam kopā ar ar Jēzu, lasot savu bībelē, klusā vietā, aizslēgtam durvīm vai mežā vai kaut kāda klusā vietā un vienkārši Dievs ar viņu ar vārdu runāju ar tavu garu. Kad bija pēdējā reize, kad te bija, kad te bija tāda saskarsme ar Dievu, ar viņa vārdu, un viņš tiešām runā ar, ar, ar tevi, ar tavu garu, un Un kopā ar vārdu un lūkšanu te bija tāda īpaša sadraudzība ar dzīva Dievu. Tā ir tik brīnišķīga lieta, tā ir, tā ir brīnišķīga privileģija, kā Dieva bērni, kā, kā mēs varam to darīt. Un, ja tu vispār nezini, par ko es runāju, <laughs> kaut kas trūkst tava garīga dzīvē. Kaut kas trūkst, kaut kas brīnišķīga lieta trūkst un, un uh, Tā ir mana ieteikums, lai iet vienam kopā ar Dieva vārdu un lūgšanu un meklēt Dieva vaigu. Un pavadīt to saldu brīnišķīga laika kopā ar viņu. To var darīt arī šodien. Nav, nav ilgi jāgaida pēc divkalpojums. Var meklēt Dieva vaigu un meklēt tāda intīma laika kopā ar Dievu, kad Viņš runā ar tevi. Otra mūzes grāmata šodien ir tēva diena. Es domāju, ka varbūt es sludināšu kaut kādu svētrunu ar to topiku par, par, par tēviem un par tēva dienu, bet kad es arī lasīju mūsu rakstu vietu šodien par mūzus, es saprotu, ka viņš ir, viņš ir tas līderis, ka tēvs arī ir līderis viņa ģimenē un mēs varam arī daudz iemācīt no šo rakstu vietu šodien par mūzus dzīvēm un var atrast ļoti labas pielietojumus mūsu dzīvē kā, kā tēvi šodien. Un uh, tad būs uh, turpinājums šodien. Mēs būsim otrā mūzes grāmatu, un tagad mēs esam 32. nodaļu, un uh, ar šo sēriju mēs vairāk sekojam mūzes dzīvē un tās lietas, kas notika viņa dzīvē. Un um, pagājušas uh, nodaļas, kas bija iepriekš, Mozus bija kalnā un viņš saņēma no Dievu baušļiem. Un, bet tagad mēs lasīsim šodien par vislielākā, es nezinu, fail. Tu zini tas vārds fail, jā? Ja? Jauniešiem tāda patīk video filma, tas fail, jā. Ja? Un uh, ieliek kopā, un tad ir tas fail videos, ko var skatīties, kā cilvēks tāda briesmīgas neveiksmes notiek viņa dzīvē. Un šeit mēs lāsam par vienu no vislielākā fails Bībelē. Un, ja būtu video filma, tas noteikti būs viral uz, uz YouTube šis fail, kas notiek šodien. Jo viņa bija tas ar Dievu garīgi, viņa bija augstā kalna virsotnē. Trīs, četri mēneši laikā tik daudz lietas notiek viņa vēsturē kā tautu. Dievs atbrīvoja no viņam no Eģiptei ar desmit lāstiem, kas tur notika. Dievs atbrīvoja no varona tā, a, a, ļoti spēcīga farona, un viņi nāca ārā, un tad uzreiz Dievs atvēra niedru jūru, un viņa gāja pāri pa sausa zemē. Viņa redzēja dieva brīnumu, kā wow, brīnišķīgs. Un tad, kad viņam nebija ko dzērt, Dievs deva viņam ūdeni, kas nāca no akmens ārā. Nu, brīn, tas bija brīnums. Un viņam bija ko dzērt. Pa, pa dienu Dievs vadīja viņam ar mākoņu. Pa nakti bija uguns debesīs, un Dievs vadīja viņam caur tūkstneši. Viņa redzēja katru dienu Dieva brīnumi. Sešas dienas nedēļa bija mana no debesīs, kas bija uz zemē, un viņa vienkārši paņēma, un viņa bija ko ēst. Nu, viņa, viņa redzēja trīs, četri mēneši laika tik daudz brīnumu, ko Dievs ir darījis, un viņa redzēja, ievēroja Dieva spēku. Un tad mēs runājam par to, ka Dievs veda viņam pie Sināja kalnu. Dievs bija gatavs viņam parādīt viņa godību. Un viņam bija jāpaliek lejā, un, un Mozus gāja augšā uz kalniem, un Dievs deva baušļiem, un no debesis bija, bija uguns un dumi, bija zemestrīts. Viņa dzirdēja bazūnes skanu. Viņa oh, redzēja dieva godību. Daži no viņiem, arī 70 no viņa tie vadītāji, viņa arī redzēja dieva godību. Mēs runājam pagājušajā reizi par, par to, par to uh, uh, safīru, tas safīra akmens. Tā, nu viņa, un kad dievs teica, es, es slēgšu derību ar jums. Šeit ir, ir mana likumiem, šeit ir mana baušļiem. Vai jūs gribat būt paklausīgs? Un visi teica, jā. Mēs darīsim visu, kas ir tur ir. Mēs paklausīsim Dievu. Un Dievs slēdza derību ar viņu. Viņa, viņa bija tāda kalnā augstā. Un šodien es gribu lasīt <laughs> šodienas rakstas vietas, un mēs varam redzēt vislielākā fēla, kas ir Bībelē. Tādā otrā mūzus 32. Kad tauta redzēja, kā Mozus kāvējies nokāpt no kalna, tā sapulcējies pie Ārona un sacīja: Celies un darini mums uh, kādu dievu, kas būtu mūsu priekšā, jo mēs nezinām, kas ar šo mūzu, šo vīru, kas izved mūs no Eģiptes zemes, ir noticis. Tad Ārons tiem atbildēja: Noplēsiet zelta auskurus, kas ir jūsu sievas, jūsu dēla un jūsu meitas ausīs, un atnesiet tos man. Tad visa tauta noplēsa zelta auskarus, kas bija to ausis, un atnesa tos ārunam. Un viņš tos paņēma no viņu rokām, zīm, uh, zīmēja metu ar uh, zīmolu un no tiem izlēja tāla, tālu. Tad tie teica, šis ir tavs dievs, Izrēla, kas tevi izvedis no Eģiptes zemes. Kad Ārons to redzēja, Viņš uzcēla tā priekšā altari un lika izsaukt rītiešu svēki tam kungam. Un tie cēlās āgri no rīta un upurēja dedzināmos upurus un pienes pateicības upurus. Un tad tauta apsēdas ēst un dzert un cēlās liksmoties. Tik ļoti īsa brīdi, kad viņa redzēja visu dieva darbi, un tad viņa uztaisīja elkus un sāk pielūdz tam. Mūzus bija projām tikai 40 dienas, un Izrēla tauta viņa zaudēja pacietību. Viņa zaudēja pacietību, un kopā ar to viņa zaudēja viņa ticību. Viņa vairs nevar gaidīt mūzumu, tādu 40 dienas, un viņa vairs neticēja. Ne viss, ko viņa dzirdēja, viss, ko viņa saņēma no dieva, bija pff, no logāra, un viņa uztaisīja kādu buļu tēlu, un viņa sāk pielūdz elpus. <laughs> Kā viņa var iet tik tālu no dieva, tik īsu brīdi? Bet mēs varam vainot viņam par viņa tāda vislielākā fēla, bet bieži mums arī ir tas pats problēmas ar pacietību ar Dievu. Kadreiz mēs lūdzam Dievu par kaut ko, un mēs saprotam, ka tā lūkšana ir pēc Dieva prātu, tā lūkšana ir laba lieta, un mēs gaidam, mēs domājam, ka Dievam ir jāatbildēt šo stundu, un Dievs neatbild. Un tad mēs gaidam mūsu lūkšanas atbildes nedēļu, un tas vēl nenotiek. Un varbūt tas iet uz nedēļu, uz mēnešiem, uz gadiem, un, un mēs vairs netic Dievam, jo mēs zaudējam mūsu pacietību. Tas arī notiek ar mums. Mēs lasām Bībelē, ka Dievs apsolīja Ābrahamam, ka viņš dos, liks par viņam liela tautu. Bet viņam vispār nebija bērni, un viņam bija jāgaida. Un jāgaida. Un viņam bija pacietība ar Dievu un Dieva apsolījums, ka jā, tas arī būs, kaut arī nav šodien, kaut arī ne rīt, bet kādu dienu tas arī būs. Un Ābraham bija tāda pacietība un ticība. Cilvēki, kad viņi gaidīja mesija nakšanas, no vecā derība visi prāvieši, visi, kas mīl Dievu, viņa lasa Dieva vārdus un viņa saprot, ka Dievs sūtīja Mesiju, bet kad viņš nāks? Viņa gaidīja un gaidīja, un Jēzus nenāca, viņš nepiedzīma. Un daudz gadi aizgāja, bet beidzot viņš ienāca pasaulē. Viņš piedzima kā zīdainis Betlemē. Es gribu jums atgādināt, ka 37. psalmu 7. pāns ir rakstīts, esi klus to kungu priekšā un gaidi uz viņu. Ir grūti gaidīt. Grūti gaidīt Dievam, lai Viņš atbildētu mūsu lūgšanās. Bet tā, tā Dievs prasa no mums. Es gribu lasīt no vēstule ebrejiem, par ticību un gaidīšanu. Vēstule ebrejiem 11, 6. Bez, bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir un ka Viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Jāņa evanģēlija 20, 29. Jēzus viņam saka, tāpēc, ka tu mani redzējis, tu ticēji, sveitīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Dievs vienmēr prasa no viņa cilvēkiem ticību, un, lai pārbaudītu mūsu ticības, bieži viņš arī lik mums gaidīt. Un varbūt šodien tu gaidi kaut ko īpašu no Dieva. Varbūt šodien tev ir sirdi kāda īpaša lūgšana Dievs. Dievs dod man X. Un tu gaidi un gaidi no Dieva, un kad tu, kad tu neredz, ka Dievs darbojas, kad tu vairs neredz Dieva roku, kad tu neredz, ka lietas kūstas uz priekšu, tad nāk tas šaubas, vai Dievs tiešām, vai Viņš vispār ir, vai Viņš dzird manu lūgšanās. Un ar Dieva cilvēkiem caur gadsimtiem Viņš lika mums gaidīt un ticēt Un tas pārbauda mūsu ticību. Un es gribu jums dot tādu iedrošinājumu šodien, gaidīt uz Dievu, nepadodās. Dievs zina, kur tu esi, Dievs zina, ko tu lūdz, un bieži Viņš liek mums gaidīt, nepadodās. Izrēlu tautu, viņa redzēja visu dieva darbu viņa dzīvē. Jā, dievs veda viņam tik tālu un tik daudz brīnišķīgas veidus. Un tās tempi bija strauji, ātri. Un tad pēkšņi klusums, 40 dienas, Mozus projām. Un viņi gāja projām no dieva un vairs neticēja viņam. Un viņa krita grēkā. gaidīt uz Dievu. Šeit, ko mēs tikko lasījām, šīs sešas pantus, seši panti, mēs <laughs> varam arī redzēt Ārons. Runāsim par Āronu vienu momentu. Kad Mozus gāja augšā uz kalniem, tas bija 24. nodaļa. Mozus gāja augšā, un 24.14. Eh, viņš teica, bet vecājiem viņš sācīja uz Āronu Gaidiet mūs te, iekams mēs atgriez, atgriezīsimies pie jums, un redzi, arī Ārons un Hūrs paliks pie jums, kam ir kāda lieta, lai griežas pie viņam. Tad labi, Mozus gāja augšu uz kalniem, lai saņemtu dieva baušļus, un viņš teica, kamēr es esmu projām, Ārons un Hūr, viņi ir in charge. Viņi ir vadītājs man prombūtnē. Un viņš gāja augšā. Tāda Ārons ir in charge. Cilvēki viņu vairs nevar gaidīt. Kur ir šīs mūzus? <laughs> It kā viņš nav nekā, nu šis mūzus. Kur viņš ir? Viņš ir pazūdis. Mēs viņu vairs nevar redzēt, vairs nevar taustīt viņu. Ir grūti ticēt. Mums ir vajadzīgs kaut kāda taustamā lieta. Taisīsim kādu elkus, un tādu, kas bija Eģiptē, Tādu mums arī vajag. Un Ārons, viņa vadību bija tik beidīgs. Tēvi, Dievs lika mums mūsu ģimenēs kā vadītāji, garīgi vadītāji mūsu ģimenēs. Mēs esam in charge ar sievu un bērniem un lai Dievs palīdz mums, lai mēs varam saprot šo patiesību un tad meklēt Dievu, lai Viņš dod mums gudrību un spēku izpildīt mūsu pienākumus. Ārons bija in charge, bet tad visi cilvēki nāca pie viņam un viņa lūdza, lai Ārons darītu viņam kādu tēlu, kādu elkus. Un Ārons Viņa pienākums bija teikt, nē, nedarīsim to. Tas ir nepareizi. Pirmais baušlis. <laughs> Nedrīkst to darīt. Uztaisīt kāda, kāda elkus. Nedrīkst. Nē, mēs to nedarīsim. Tā bija jābūt Arona atbilde. Bet viņš to nedarīja. Viņš klausīja, ko visi cilvēki grib, Un viņš teica, nu, no, ok, darīsim to, kā jūs vēlās. Taisīsim to elkus. Viņam bija jābūt tās pienākums, lai teiks, nē, tas ir pareizi, šeit ir pareizs ceļš. Gaidīsim mūzus, gaidīsim Dievu, mēs saņem jau un piekrīt ar Dievu, ar šo derību. Viss jau ir noslēdzis, darīsim to, kas ir pareizi, godīgs, patiess. Varbūt viņam bija bailes no cilvēkiem. Varbūt viņam bija bailes, ko viņi darīs, ja es stāvēju pretī. Nu, arī ģimenē tas ir grūti, tāpēc man šodien ir suns. Es negribēju, ka man, mūsu suns, kad Dīna nomiera, es negribu nopirkt vēl vienu suns. Nu, nevajag, nu, nevajag. Visiem vajag. Visiem vajag, un vajag, nu, vajag. <sighs> Es negribu teikt, nē. Es negribu. Nu, labi, tas nav grēks būt suns, jā, tas nav grēks. Es piekrītu, ok, labi, ja jūs vēl, es negribu teikt viņam, nē, es negribu būt tāds cilvēks, kas stingri teikt, nē, tagad man ir suns. Visi ir projām, bet man ir suns. Bet tas nav ne tikai par sunim, tas varētu būt arī par Skatīsim šo filmu. Tu zini, ka tas filma nav laba tava ģimene. Tu zini, ka tas nav labi. Visi grib redzēt. Mm, ok, labi. Tēvs, mēs negribam iet uz baznīcu šodien, mēs negribam, negribam. Nu labi, labi, nebrauksim. Ja jūs negribat, es negribu, lai būtu tāda. Ir, ir tāda varbūt tūkstoši gadījumi, ja, kas tas varētu notiek. Un, un tēvim ir jābūt tāds, kas teic, nē, Dieva vārds ir rakstīts tā, mums jāstāvēt par to, kas ir taisnīgs, kas ir paties, kas ir pareiz. Tēvam ir jābūt tas līderis, kas mājas ir teiks, to mēs darīsim. Arons. Viņš meklēja varbūt tas viss vienkāršāku ceļu bez pretestības. Nu labi, dod šurp visu aizskaru, dod šurp visu zeltus. Un tad viņš uztaisīja to alku, un viņš bija vadītājs šīs vislielākā fēles bībelē. Tad mēs lasām, ka viņa, viņa piecēlās sestā, sestā pantā, par viņa grēku, un tie ceļas agri no rīta un upurēja dedzināmas upuras un pienesa pateicības upuras, un tā tauta apsēdas ēst un dzert un cēlas liksmoties. Un tas vārds liksmoties ebreju valodā arī var iekļaut um, nu, netīras lietas. Um, tas varētu arī iekļaut uh, um, Es meklēju vārdus - immorality, nemorāla, imorāla lietas, amorālas lietas, um, netiklības. Šis grēks tik ātri ienāca viņa nometnē. Un tad es gribu lasīt bišķiņ tālāk no 7. panta. Tad tas kungs runāja uz Mozus. Viņa tagad Mozus 40 dienas, Mozus un Dievs vēl ir kalna augšā. Ej, Dievs teica Nosam, ej nokāp zemē, tava tauta, kur tu esi izvedis no Eģiptes zemes, dara lielu grēku. Tie ātri novirzījuši no tā ceļa, ko es tiem pavēlēju. Tie ir darinājuši sev lietu tēlu, tēlu un ir pielūguši un tām upurējuši un sacījuši, šis ir tavs Dievs. Izrēl, kas tevi ir izvedis no Eģiptes zemē. Un tas kungs sācīja uz mūzu, es esmu vērojis šos ļaudus un redzi, tie ir spitīgi ļaudis. Nu, un nu, laid mani, ka mans dusmas iedegtos pret tiem un ka es izzeldēšu tos, bet tevi es darīšu par lielu tautu. Dievs redzēja, ko viņa darīja. Mozus vēl nebija lēja, Mozus vēl neredzēja, Mozus vēl nezināja, kas notiek, bet Dievs redz visu. Tu zini, ka tu nevari nevar darīt lietas, ko Dievs neredz. Dieva acis ir visur. Dievs ievēro visus grēkus. Nav, nav lieta, ka ir apslēpta grēka no Dieva. Viņš redz. Viņš redz mūsu sirds motīvus. Viss ir atklāts viņa priekšā. Varbūt cilvēki domā, ah, Dievs to neredz, Dievs to ne, neievēro. Varbūt viņi domā, ka Dievs vispār nav. Es neticu Dievam. <laughs> tas, tas vienalga. Dievs redz. Un viņš zina, ko mēs darām. Viņš zina, zināja par Izraēla grēku. Un mēs varam arī redzēt, ko Dievs domā par grēku. Dievs palika dusmīgs. Varbūt tas ir pārsteidzoši. Dievs var būt dusmīgs. Jā, Dievs ir dusmīgs par grēku šeit. Un viņš, viņš bija gatavs iznīcināt visu tautu, un ir interesanti, ko viņš teica. Viņš teica, un tas kungs sāca Mozus, es esmu vērojis šos ļaudus un redzi, tie ir spītīgi lauti. Ah, bišķiņ tālāk viņš teica, ah, tad tas kungs runāja, ej nokāp zemē tāva tautu, kuri tu esi izvedis no Eģiptes zemē. Ah, Dievs vispār nesauc viņu par viņa tautu, viņš teica, Mozus, tie ir tavi cilvēki. Tu ievēroji to? Tava tautu, kur tu esi izvedis no Eģiptē. Viņš ir dusmīgs. Viņš ir dusmīgs. Viņš, ir, viņš vispār negrib pieder to, to cilvēku. Mūzes tie ir tavi cilvēki, un es, es gribu iznāc, iznīcināt viņus. Kā Dievs var to darīt? Vai nebija apsolījums? Nu, lasīsim, kāds bija šis apsolījums. 19. nodaļa, 5. pants. Bet tagad, ja jūs uzklausiet manu balsi un turēsiet manu derību, tad jūs man būsiet par īpašu visu tautu vidu, jo man pieder visu pasaulē. Ja jūs uzklausiet manu balsi, viņi neuzklausīja Dieva balsi. Un tagad Dievs viņu sauc par Mozus cilvēku. Viņš ir dusmīgs. Bet kas bija par Dieva apsolījums Abrahamam? ka viņa būs liela tauta, kā Dievs var nos, uh, salauzt to derību. Viņš nesalauza, viņš teica, Mozus, no tevis es turpināšu šīs apsolījumus ar Ābrahāmu un būs liela tauta. Mūsu grēks Dieva priekšā nav smieklīgs. Tas nav spēle, tas nav kaut kāda maza lieta. Dievs ienīst grēku. Dievs deva desmit baušļiem, visi piekrīt un teica, jā, mēs to darīsim, un nākamā diena, nu, 40 dienas vēlāk, visi kopā viņa salauza to derību. Tad Dievs ir gatavs viņu iznīcināt. Tad es gribu redzēt, es gribu paprasīt jautājumus, vai grēks darīt tev dusmīgs? Kā tu jūties par grēks? Mēs zinām, kā Dievs jūtas. Tagad tēvēs grib, lai mēs tagad ievērot Mozus kā līderis. Mēs redzējām, kā Ābr, Ārons bija. Tad mēs šeit šajā instants, kā Mozus bija līderis, ko viņš darīja? 11. pāns, klausies tēvi. Tad Mozus par viņam aizlūdza tā kunga sava dieva priekšā. Šeit es gribu, lai mēs ievērojam, ka ir svarīgs, kā ir kāds līderis, kas aizlūdz par cilvēkiem. Un mūsu māju tik spēcīga lieta, ja tēvs aizlūdz par bērniem un par sievu. Tad Mūzes par viņam aizlūdza tā kunga sava dieva priekšu un sacīja, Āk, kungs, kāpēc tavas dusmas iedegušās pret tavu tautu? Tagad Mūzes teica, ne, tā ir tava tautu kuru tu esi izvedis no Eģiptes zemes ar lielu spēku un stipru roku. Vai eģiptieši, lai saka, viņš tos ir izvedis posta, lai tos nogalinātu kalnos un lai tos izdeldētu no zemes virsmas? Remdini savu dusmas karstumu un apžēlojies par savu tautu, kā tu no, uh, to nenoposti. Piemini Ābrahāmu, Izāku un Izrēlu savus kalpus, kuriem tu zvērēdams pie sevis esi solījis un sacies vairoši jūsu pēcnācējus, kā debesu zvaigznes un visu šo zeme, par ko esmu runājis, es došu jūsu pēcnācējiem par mūžīgo mantojumu. Tad tam kungam kļuva žēl tā ļaunumu, ko viņš savai tauta bija gribējis darīt. Mozus gāja Dieva priekšā, lai aizlūgtu par viņa tautu. Viņš aizstāvēja viņam Dieva priekšā. Un divas lietas viņš atgādināja Dievu. Viņš teica, Dievs, eģiptieši un vispārējiem arī skatās, kas notiek ar tavu tautu. Ja viņi iet bojā, tad Dievs, tu izskaties nav tik labi. Tā, tā bija viņa viņa, viņa nāca Dievu priekš un teica, Dievs, tava, tava vārdu dēļ. Eģiptiešu priekšā Dievs izglāba, es esmu žēlīgs savai tautai. Un tad viņš teica, Dievs atceries savus apsolījumus. Neaizmirst, un viņš, viņš aizstāv, viņš stāvēja starp Dievu un starp tautu. Un Dievs mainīja viņas domas par to. Tā ir ļoti dziļa lietā, ka cilvēks var nākt Dieva priekšā un aizlūdz, un Dievs teica, labi, es būšu žēlīgs, es neiznīcinātu viņu. Šeit ir spēcīga lieta. Ļoti dziļa, spēcīga lietā. Nu, ir, ir, visas lietas varbūt mēs nevaram saprast Bībelē. Viena lieta Bībelē ir rakstīts, ka Dievs neatgriežas. Jo viņš nav kā cilvēks. Nu, tāda, tāda ziņa, jā, Dievs nekļūdās, Dievs nedara grēku. Tāda ziņa viņš nevar atgriezties. Bet šeit bija nolēms, viņš teica, ka es viņu izdeldīšu, es viņu, es viņu iznīcināšu viņu grēku dēļ. Un tad Mozus nāca Dieva priekšā un viņš aizlūdza. Un tad tāpēc, ka bija kāds, kas aizlūdza un lūdza žēlastība, Dievs nolēma, tāda gadījuma dēļ viņš to nedarīs. Tā mēs lāsam, ka gan Dievs to dara. Mēs varam nākt Dievu priekšu un aizlūgt par mūsu bērniem. Un tā ir spēcīga lieta. Tas varētu darīt lietas debesis, ko mēs nevaram saprast pilnīgi. Bet tēvi mēs varam lūgt, mēs varam aizlūgt par mūsu bērniem, par mūsu sievas, par mūsu ģimenē. Mēs varam būt tāds cilvēks, kas stāv starp Dievu un starp viņam un teikt, Dievs, esi žēlīgs. Tāda vadība mūzu bija tāds siedz priekš viņa cilvēkiem. Viņš bija gā 15. Un Mozus griežas atpakaļ un nokāpa no kalna, un abas liecības plaksnes bija viņa rokas, plaksnes bija abas puses aprakstītas no vienas, un no otras puses tas bija aprakstīts. Tas bija dieva darbs, un raksts bija dieva raksts iegrēbts šīs plāksnes. Nu, desmit baušļi bija rakstīti. Tad jo, Jozoe izdzirdēja tauta trokšņošanas, kā tie deva vaļu priekam. Tad viņš sācīja mūzum nometnē ir karatroksnis, bet viņš sācīja tā nav uzvarētāja balss un tas arī nav uzvarēto klaigas, bet es dzirdu dzies, dziedāšanu. Un notika, kad viņš tuvojas nometnē, viņš ieraudzīja tēlu un, un dejošanas, tad Mozus iekaisa dusmas. Tagad Mozus ir dusmīgs. <laughs> kad viņš īsti redzēja ar savām acīm, ko Dievs jau redzēja. Tagad Mozus redz, jā. Ja? Viņš iekaisa dusmas, izmeta plāksnes no savām rokām un sasīta tās kalna, uh, un sasīta tās kalna pakāja. Un viņš ņēma tālu, kuru tie bija taisījuši, sadedzināja to uguni un sagrūda to smalkus putekļus un izkaisīja tos pa ūdens virsmu un deva to dzert Izraēla bērniem. Un Mozu sacīja Āronam, ko šī tautas tev darījuši, kā tu esi ļāvis nākt tik lielam grēkam par viņam. Un tagad ir visšvakākā aizbildinājums pasaulē. Un Ārons sacīja, lai mana kunga dusmas neiedēgās, jo tu pazīsti šo tautu, ka tā ir ļauna. Tie man sacīja, taisi mums dievu, kas ietu mūsu priekšā, jo mēs nezinām, kas ar šo mūzu, šo vīru, kas izveda mūs no Eģiptes zemi, ir noticis. Tad es sacīju, kam ir zeltas lietas, lai tas tās noplēš, un tie man tās deva, un es tās iemetu ugunī, un tā tāpa šīs tēls. Oh, wow! Tad Mozus redzēja, ka tauta bija izlaidīga, jo Ārons tiem bija devis vaļu pretiniekiem par izsmieklu. Tad Mozus nostājas, nomet uz vārtus un sacīja, ik viens, kas grib um, piederēt tam kungam, lai nāk pie manis. Tad pie viņa sapulcēja visi levie dēli. Viņš tiem sacīja, tā saka, tas kungs, Izraēla dievs, ap, apjozo, apjozieties ik viens ar savu zobenu, pārstaigājiet nometnē, iedāmi no viņam vārtiem uz otriem un nokaujiet ik viens savu brāli, savu draugu un savu tuvāku. Un Levija dēli darīja, kā Mozus pie tiem pavēlējis, un tā diena krita ap trīs tūkstoši vīru. Tad Mozus sacīja, šodien jūs esat kļuvuši kalpotāji tam kungam, jo ik viens ir bijis pret savu dēlu un pret savu brāli, ka jūs šodien varētu saņemt svētību. Otru rīta Mozus teica tautai, jūs esat lielu grēku darījuši. Tagad es kāpšu augšu pie tā kunga, varbūt es varu izlūgties jums piedošanu. Un Mozus griežas atpakaļ pie tā kunga un sacīja, Ak, šī tauta ir darījuši liela grēku, tās ir taisījuši dievi no zelta, bet nu piedod viņiem viņu grēkus, un ja nē, tad izdzēs mani no savas grāmatas, ko tu esi rakstījis. Un tas kungs sacīja uz mūzumu, ik katrs, kas pret mani ir apgrēkojis, es izdzē, izdzēsīšu no savas grāmatas. Tad, nu, ej, vadi tautu uz turienu, kur es tev esmu licis. Redzi, mans eņģelis iestava priekšā, bet kad es nāks mana piemeklēšanas dienas, es piemeklēšu viņu grēkus. Un tas kungs sīta tautu tāpēc, ka tie bija tēlu taisieši, ko Ārons bija darinājis. Um, Arons par Aronu šeit bija rakstīta cita vieta, ka Dievs bija ļoti dusmīgs ar Ārons un Mūzum bija atsevišķi ir jāizlūdz īpaši par Āronu. Jo Ārons kā vadītājs viņam bija lielāka atbildība. Un, un tēvi, kā vadītāji, mums ir lielāka atbildība Dieva priekšā. Un tā ir svarīgs, lai to atceries. Un tad mēs lasām, ka Mozus, viņš sauca visu, ka nu, tas bāle vēl turpinājās, kad viņš nāca lejā. Bija vēl cilvēki, kas ne, nebija interesēti atgriezties. Viņš, viņš sauca tiem, kas ir Dieva pusē, lai nāk pie viņam. Un tad tas tiesa gāja uz, uz augšu, uz priekšu, un 3000 cilvēki tika nogalināti. Tas ir ļoti pārsteidzoši, ļoti um, smaga lieta. Tas bija uh, interesanti, jo cik svarīgs bija Dievam, lai šīs uh, netiklības un šīs uh, auga kalpība tiek izciet ārā no viņa nometnē. Un tas man, man atgādināja par uh, māte evaņģēlija Jēzus Kristus vārdiem kad viņš teica 18. nodaļa, 8. pants, tāpēc, ja tava roku vai tava kāja tevi apgreicinā, tad nocer to un met to prom, jo tas tev labāk, ja tu tīzlis vai kroplis ieeja dzīvībā, nekā kad tev ir dzīvi, divi rokas vai divi kājas un tevi iemet mūžīgā ugunī. Un ja tava acis tevi apgreicina, izrauj to un met to prom, tas tev labāk, ar vienu acis ieiet dzīvībā, nekā kad tev ir divi acis un tevi iemet elles ugunī. Nu, šeit mēs varam redzēt, ko Dievs domā un cik, no, par, cik nopietni ir šis grēks, kas varētu būt arī mūsu dzīvēs. Tas ir jātiek galā ātri un tūlīt un pilnīgi. Mūzum bija tāda sirds, viņš piedāvāja, viņš teica, tu, es došu mana dzīvību, mana dvēsele par tautu. Un Dievs teica, nē, katrs cilvēks kā individs, to, ko viņa sēja, viņa arī pļaus. Dievs ir taisnīgs tiesnesis. Un ja mēs grib domāt, lai iet grēka ceļus, Mums ir jādoma par šo faktu. Dievs redz, ko mēs darām, kad citi cilvēki neredz. Par elkalpību, par netiklības Dievs palika ļoti dusmīgs. Un viņš tiesāja. Un mums ir jānovērtē šīs grēka, šīs cena. Un es varu teikt, ka nekad nav vērts grēkot pret Dievu. Tas nepaliek apslēps, tas nepaliek ignorēts no Dieva pusē, tas arī tiks tiesāts. Brīnišķīga lieta, es gribu pabeigt ar šo fakts. Brīnišķīga lieta ir tā, ka mums ir viens, kas ir lielāks nekā Mozus, kas ir mūsu aizstāvis. Un tā ir Jēzu Kristu. Jēzus Kristus, viņš viņš saņēma sods par mūsu grēku, par viņš nomira pie krustu. Viņš tika nogalināts mūsu vietu par mūsu grēkus. Viņš tagad ir debesīs un viņš ir mūsu aizstāvis. Viņš aizlūdz par mums. Viņš stāv taisnīga dieva priekšā. Viņš aiz mans asinis pārklāja grēkus, un ja tu paļaujies uz viņu, tad viņš arī aizstāv tevi. Ir tik svarīgs, lai tev ir šīs aizstāvis debesīs Jēzu Kristu. Vai Jēzus Kristus ir tavs glābējs? Vai viņš ir tavs aizstāvēs? Šodien atver sirdi Jēzu. Nāk Dievu priekšā, atzīst to, ko viņš jau zina, ka jā, Dievs, es esmu grēcinieks piekrīt ar viņu, ka jā, Dievs, tas ir briesmīgs. Tas ir liels aizvainojums tev. Dievs piedod man. Dievs, es paļaujos uz Jēzus Kristus, ka viņš nomira par maniem grēkiem. Piecelsimies un lūgsim Dievu. Debes Tēvs, paldies par šīs stāstu mēs varam lasīt par divi līderi, divi vadu, vadītāji, bija Mozus un Ārons. Dievs, esi žēlīgs uz mums, kā, kā vadītāji mūsu ģimenes dievs. Reiz mēs arī bijām kā Ārons. Dievs, mēs zinām, kas ir pareizi, mēs zinām, kas ir paties, kas ir godīgs kas ir tīkams, un mēs nevienmēr aizstāvējam par to, kas ir pareizi. Dievs piedod mums. Dievs piedod mums, Dievs dod mums tavu spēku, Dievs, lai mēs varam būt tāda garīga vadītāja mūsu ģimenes, kas aizstāv par to, kas ir pareizs, godīgs, likumīgs. Dievs palīdz mums saprast, ka tā ir mūsu pienākums. Dievs, mēs atzīstam, bez tevis, bez tava vārdu, mēs vispār nezinām, ko darīt, ko teikt, kā vadīt. Dievs, mums ir vajadzīgs tava palīdzību, tava gudrību. Dievs palīdz mums atrast laiku tavu vārdu, lai mēs varam iegūt šī gudrību, šo pareizu ceļu uz Dievs, lai mēs varam zināt, kur iet, un tad pēc tam Dievs dod mums spēku iet uz to virzienu. Dievs, šodien mēs domājam par mūsu bērniem. Dievs, mēs aizlūdz par viņam. Dievs, esi žēlīgs. Dievs ir, ir vietas, kur viņa grēko, ko viņa nepareiz darīja. Dievs, esi žēlīgs. Dievs, es lūdzu, lai tu palīdz mūsu bērni, Dievs, lai viņi var augt tava zina, viņa zināšanas par tevis, Dievs. Mēs lūdzam, Dievs, lai viņa nāk pie Kristus, lai viņa tik atpestīts, Dievs. Mēs lūdzam, lai mūsu bērnis mīl tev ar visu sirdī. Dievs, lai mūsu bērni ir tāda vēlme sekot Kristum mīlēt citiem. Dievs palīdz mūsu bērnu šodien, piedod viņam, stiprina viņam, izglāb Dievs viņa dvēselēs, palīdz viņam aug Jēzu Kristu. Dievs dod mums sirds lūgt katru dienu par mūsu sievas un bērnus. Dievs, mēs gribam šodien kā draudzē, mēs gribam aizstāvēt Dievs mūsu tautu priekšā. Dievs visapkārt cilvēka grēko, viņa, viņa dzīvo bez Dievu, bez tavas gudrības, bez tava vārda, bez ticības. Dievs, mēs lūdzam, lai viņa nāk pie Kristus. Dievs, mēs lūdzam, lai viņa var atrast pestītāja, Dievs, lai viņa arī var ienākt tava ģimenē un dzied slavas dziesmas Kristum. Dievs palīdz mums būt liecinieki, lai viņi var zin, kam ticēt. Dievs, paldies par katru tēvs, kas ir šeit. Dievs, es lūdzu īpašu sveitību uz viņu. Palīdz viņam šodien, lai viņa jūt mīlētu. Un Dievs sveitīt viņas ģimenes, Dievs sveitīt mūsu sadraudzību, pēc divkalpojums Dievs sveitīt šo maizi, kas mums ir. Bet Dievs šajā brīdī mēs arī grib lūgt par Varbūt ir tāds viena dvēsele, kas vēl nav pie tevis. Viņa vēl nav kāds aizstāvis debesīs, un viņa stāv tava priekšā vainīgs, un viņa nākotnē būs elle. Dievs, mēs aizlūdz par viņam šodien. Dievs dod viņam ticību, izglāb viņa dvēselē, un lai viņa šodien var sākt paļauties uz Jēzu. Un mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārtā. Āmen.